Trešā nodaļa – Edmunds un drēbju skapis. Kā? Vai tad jūs nebrīnījāties, kur es biju pazudusi? Lūsija jutās pārsteigta. Tātad tu biji paslēpusies, vai ne? Vaicāja Pīters, nabaga lū. Paslēpusies, bet neviens to nepamana. Ja gribi, lai tevi sāk meklēt, nākamreiz gaidi ilgāk. Bet es biju prom vairākas stundas, sacīja Lūsija. Bērni izbrīnā ieplet acis. Laikam jukusi, noteica Edmunds, pielikdams pirkstu pie deniņiem. Galīgi jukusi! Ko tu ar to gribi sacīt, Lū? Pīters pārjautāja. Tieši to, ko pateicu, atbildēja Lūsija. Tas notika pēc brokastīm. Es ielīdu drēbju skapī un biju prom vairākas stundas. Es pat tēju dzēru, un man bija visādi piedzīvojumi. Nerunā muļķības, Lūsija, sacīs Jūzen. Mēs nu pat iznācām no tās istabas, un tu biji kopā ar mums. Viņa nemaz nerunā muļķības, Pīters iebilda. Viņa to izdomā, lai būtu interesantāk, vai nav tiesa lū? Un kādēļ gan ne? Nē, Pīter, es neko neizdomāju, Lūsija iebilda. Tas ir, tas ir burvju skapis, tur iekšpusē ir mešs, krīt sniegs, un tur ir fauns un ragana, un zemi sauc par nārniju. Nāc paskaties! Pārējie nezināja, ko īsti domāt taču Lūsija bija tik satraukta, ka visi viņai sekoja un atgriezās tukšajā istabā. Meitene pieskrēja pie skapja, atvēra durvis un iesaucās: Tagad kāpiet iekšā, varēsiet paši pārliecināties! Ak, tu muļķīti, sacīs Jūzena, iebāzdama galvas kapī un ar rokām pašķirdama kažokus. Tas ir parasts drēbju skapis, un te ir aizmugurējā siena. Tad viņi cits pēc cita ieskatījās skapī, atbīdīja kažokus un redzēja, Arī Lūsija neko citu nemanīja, tikai parastu drēbju skapi. Nebija ne meža, ne sniega, vien drēbju skapi aizmugurējā siena ar pakaramo āķiem. Pīters iekāpa iekšā un paklaudzināja pie sienas, lai pārliecinātos, vai tā tiešām ir īsta. Lū, tas bija labs joks, viņš sacīja, izkāptams no skapja. Tas tev izdevās. Mēs gandrīz noticējām. Bet es neko neizdomāju, iebilda Lūsija. Goda vārds, pirms brīža te viss bija gluži citādi, patiesi citādi. Izbeidz, Lū, Pīters viņu pārtrauc. Tas jau ir par daudz. Tu mūs smalki izjokoji, bet tagad diezgan. Lūsija spēja nosarku un mēģināja ko iebilst, bet īsti nezinādama, ko sacīt, izplūda asarās. Nākamās dienas Lūsijai bija bezgala drūmas – Viņa varēja tūdaļ salikt mieru ar pārējiem, ja vien atzītu, ka visu izdomājusi, lai brāļus un māsas uzjautrinātu, taču Lūsija bija godīga meitene. Zinādam, ka viņai ir taisnība, meitene nespēja atteikties no saviem vārdiem. Turpretī Lūsijas brāļu un māsa uzskatīja, ka tie ir meli, turklāt muļķīgi meli, un tas meiteni gaužām sāpināja. Vecākā māsa un brālis lika Lūsiju mierā bet Edmunds reizēm bija ļauns, un šoreiz Lūsija to pamatīgi izjūta. Viņš nirgājās un zoboja Lūsiju, jautāja, vai viņa nav atklājusi kādas jaunas zemes traukus kapjos. Visvairāk apēdināja tas, ka varētu brīnišķīgi rotaļāties, ja vien nebūtu šā strīda. Pieturējās pasakains laiks. Bērni no rīta līdz vakaram bija ārā, viņi peldējās, ķēras zīves, rāpās kokos, kūleņoja pa zāli, bet Lūsija nekas īsti nepatika. Tā tas turpinājās līdz pirmajai lietēnajai dienai. Kad pēcpusdienā kļuva redzams, ka laiks neuzlabosies, bērni nolēma spēlēt paslēpes. Pirmajai bija jāmeklē Jūzenai. Tik līdz brālis un māsa aizskrēja katrs uz savu pusi, Lūsija iegāja istabā, kurā stāvēja drēbju skapis. Viņa negribēja slēpties skapī, jo saprata, ka tas no jauna liktu pārējiem atcerēties nelaimīgo gadījumu. Meitene vēlējās tikai vēlreiz tajā ieskatīties – jo vairs nebija pārliecināta, vai nārniju un faunu nav redzējusi sapnī. Māja bija tik liela un sarežģīta ar tik daudziem un dažādiem kaktiem, kur paslēpties, ka viņa nolēma tikai uz brīdi ielūkoties skapī un pēc tam noslēpties citur. Lūsija nemaz nepaspēja pieiet pie skapja, kad koridorā atskanēja soļi, un viņa nekas cits neatlika, kā žigli tajā ielīst un pievērt durvis. Viņa tās neaizvēra pavisam ciet, jo saprata, ka būtu muļķīgi ieslēgties skapī – Tie bija Edmunda soļi, ko viņa saklausīja koridorā. Viņš ienāca brīdī, kad Lūsija kāpa skapī. Arī Edmunds tūdaļ nolēma tajā paslēpties, ne tāpēc, ka tā būtu īpaši laba slēptuve, bet lai vēlreiz paķircinātu Lūsiju par iedomāto zemi. Viņš atvēra durvis, skapī kā vienmēr karājās kažoki, smaržoja pēc naftalīna, iekšpusē bija tukšs un kluss, un nemiņas no Lūsijas. Viņa domā, ka es esmu Sjūzen un tūdaļ viņu atradīšu. Edmunds nosprieda, tāpēc izturas tik klusi, droši vien piespiedusies pie skapja aizmugurējās sienas. Zēns ieliec iekšā un aizcirta durvis, aizmirstams, cik muļķīgi dara. Stumsā starp kažokiem viņš sāka meklēt Lūsiju un bija bezgala pārsteigts meiteni neatrastams. Tad viņš gribēja pavērt durvis, lai ieplūstu mazliet gaismas, bet arī durvis nevarēja atrast. Tas bija gluži nepatīkami. Viņš sāka druģēni taustīties apkārt un pat iekliedzās Lūsija, Lūk, kur tu esi? Es zinu, ka tu esi šeit! Neviens viņam neatbildēja, un Edmundam likās, ka paša balss gan dīvaini, it kā brīvā dabā, nevis skapī. Viņam kļuva ļoti augsti, un tad zēns pamanīja gaismas staru. Beidzot, Edmunds atvieglot uzelpoja, durvis drieši vien pašas no sevis atvērušās. Viņš aizmirs par lūsiju un virzījās uz gaismas pusi, jo bija pārliecināts, ka tā plūst no puspievērtajām skapī durvīm – bet Edmunds neizkļuva viss no skapja atpakaļ tukšajā istabā. No tumšu egļu ēnas viņš iznāca meža klajumā. Sauss sniegs gurkstēja zem kājām un klāja koku zarus. Virs galvas gaiši zilas debesis, kādas mēdz būt burvīgā ziemas rītā. Tieši pretī starp kokiem sarkana, sarkana austoša saula. Valdīja pilnīgs klusums, it kā viņš būtu vienīgā dzīvā būtne šajā zemē – Neredzēja ne sarkankrūtīti zarā, ne vāveru kokos. Cik tālu sniedza skats viens vienīgs mešs. Viņam šermuļi pārskrēja pār kauliem. Tikai tagad zēns atcerējās, ka meklējas Lūsiju, atcerējās, cik nepatīkami viņa ķircinājās par izdomāto zemi, kas izrādījās patiesi pastāvēja. Viņš nolēma, ka māsai jābūt kaut kur tūmā un iesaucās Lūsija, Lūsija, arī es, Edmunds, esmu šeit. Nebija nekādas atbildes. Droši vien dusmojas par to, ka es viņai pēdējās dienās sarunāju, nodomāja Edmunds. Lai gan zēns negribēja atzīt, ka bijis netaisns, vēl mazāk viņš vēlējās palikt viens pats šajā briesmīgajā, augstajā, mēmajā mežā. Viņš no jauna sauca: Paklau, lūk, piedod, ka es tev neticēju! Tagad saprotu, ka tev bija taisnība. Lūdzu, nāc laukā, saliksim mieru! joprojām nebija nekādas atbildes. Meitene paliek meitene, Edmunds pie sevis noteica. Droši vien kaut kur īņojas un negrib nedzirdēt par manu atvainošanos. Viņš vēlreiz paskatījās visapkārt. Nē, šī vieta viņam nepatika. Un bija jau gandrīz nolēms doties māju, kad pēkšņi no biezokņa puses izdzirdēja tālas zvārguļu skaņas. Viņš ieklausījās. Skaņas aizvien tuvojās un beidzot no meža klajumā izskrēja divi kamanās iejūgti ziemeļbrieži. Tie bija Šetlandes ponija lielumā. To spalva tik balta, ka pat sniegs nelikās tik balts. Žuburainie zeltītie ragi saulē mirdzēja tik spoži, it kā dektu. Spilgti sarkanais iejūgs bija izgraznots ar zvārguļiem. Kamanās, vadīdams ziemeļbriežu pajūgu, sēdēja resns punduris, nepilns trīs pēdas garš – Mugurā viņam bija polāra lāča kažoks, galvā sarkana kaputs ar zelta pušķu garā auklā. Kuplā bārda kā pieklājas apsedza viņa ceļa galus. Viņam aiz muguras augstā sēdeklī kamanu vidū sēdēja pavisam dīvaina un dižana dāma. Garāka par visām sievietēm, kādas Edmunds jau kad bija redzējis. Arī viņa bija ietinusies baltā kažokā un labajā rokā turēja lielu zelta zīzli, bet galvā tai mirgoja zelta kronis – Viņa seja izskatījās balta, nevis parastā bālumā, bet sniega vai papīra vai cukura bālumā, tikai mute spilgti sarkana. Tā, protams, bija skaista seja, bet lepna, augsta un barga. Bija ko noskatīties, kā kamanas traucās Edmundam pretī, šķindēja zvārguļu, pundurs plikšķināja pātagu un uz abām pusēm sagriezās sniega vērpetis. Stāt! Lēdija pavēlēja, un pundurs tik spēja parāvu pavadu, ka ziemeļbrieži gandrīz apsēdās uz pakaļkājām. Tad tie pieslējās, laužņus kozdam un smagi pūzdam. Augstajā gaisā elpa no briežu nāsīm plūda kā dūmu grīstas. Kas tu tāds esi? jautāja Lēdija cieši raudzīdamās Edmundā. Es, es, mani sauc Edmunds, zēns visai neveikli atbildēja. Edmundam ļoti nepatika, kā dāma uz viņu skatījās. Lēdija sarauc pieri. Un tā tu uzrunā karalieni? Viņa pārsteigti jautāja, nopētītam viņu vēl bargāk nekā iepriekš. Lūdzu, piedošanu, jūs augstības nezināju, Edmunds atbildēja. Ko? Tu nepazīsti Nārnijas karalieni? Viņa iekliedzās. Pagaidi tikai drīz tu iepazīsi. Vēlreiz jautāju, kas tu tāds esi? Atvainojiet, jūs augstība, Edmunds sacīja, bet es jūs nesaprotu. Es eju skolā, vismaz gāju, tagad ir brīvlaiks. laiks.